السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبين wa tukufu wa kuelezea swala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tukiingia katika mlango aljahru walisraru fi alqiraati fi salati al-layli, kusoma kwa dhahiri na kusoma kwa siri katika swala za usiku, swala ambazo mtu anaswali usiku peke yake tuangalie hukumu ya kisomo. Je, ni sunna kudhihirisha kisomo au kusoma kwa siri? Yaqulu rahmatullahi alayhi Sheikh al-Albani, wa amma fi salati al-layli, katika swala za usiku fakana taratan yusirru wa taratan yajharu alikuwa wakati mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam asoma kwa siri na vile vile wakati mwingine alikuwa akisoma kwa dhahiri wakana idha qaraa wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati alikuwa pindi anaposoma na yupo katika nyumba yake basi anasikia kisomo chake yule ambaye yuko ndani yani wakati akisoma mtume sallallahu alayhi wasallam yule ambaye yuko ndani ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasikia kile kisomo cha mtume sallallahu alayhi wasallam وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة na pia wakati mwingine alikuwa huenda akasoma na akanyanyua sauti yake zaidi eh paka akamsikia yule ambaye yuko nje ya chumba cha mtume sallallahu alayhi wasallam yani wakati mwingine ananyanyua sauti yake mpaka yule ambaye yuko nje ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia ya kwamba mtume sasa aswali na anasoma Qur'an wabidhalika na kwa ajili hiyo amara aba Bakrin wa Umara radhiyallahu anhuma aliwaamrisha Abu Bakar na Umar radhi za Allah ziwaende wadhālika hinama na wakati huo ni pale ambapo kharaja laylatan Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka wakati wa usiku faidha huwa bi Abi Bakari radhiyallahu anhu yusalli wa yakhfadhu min sawtihi alikwenda mpaka akafika karibu na nyumba ya Abubakar radhiallahu anhu akamsikia akiswali hali ya kuwa ameteremsha sauti yake iko chini wa marra bi Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu pia vile vile akapita katika nyumba ya Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu wa huwa yusalli naye alikuwa akiswali rafi'an sawtahu akiwa amenyanyua sauti yake huku apita kwa Abubakar akiwa sauti yake iko chini na kule apita kwa Omar sauti yake iko iko juu falamma ijtamaa inda an-nabii sallallahu alayhi wasallam pindi walipokusanyika hawa wawili kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Abubakar na Umar qala mtume akasema ya aba bakr ewe abu bakar marartu bika wa anta tusalli tukhfidhu min sautika nimepita nyumbani kwako na wewe ulikuwa ukiswali na sauti yako iko chini hunyanyui sauti katika nini katika kisomo qala akasema abubakar qad asma'tu man najaitu ya allah nilikuwa nikimsikilizisha yule ambaye namnongoneza ambaye nani huyo Allah jalla jalal yani alikuwa akiswali yeye ile sauti yake anamsikilizisha Allah peke yake waqala li Umar na akamwambia Umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak nimepita nyumbani kwako usiku na wewe unaswali ukiwa umenyanyua sauti yako yani wasoma kwa sauti ya juu faqala ya rasulullah akasema Umar ewe mjumbe wa Allah nilikuwa uqidhul wasnan nilikuwa nikiwaamsha wale ambao walikuwa wamelala sasa mimi nasoma kwa sauti ili wapate kuamka wa atrudu shaytan na vile vile nasoma kwa sauti ili nipate kufukuza mashetani katika nyumba sitaki mashetani katika nyumba yangu faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume akasema ya aba ababakri ewe abubakar irfa min sautika shay'an mtume akamwambia abubakar nyanyua katika sauti yako kidogo yani usiteremshe sana inyanyue kidogo waqala li Umar na akamwambia Umar ikhfid min sautika shay'an na we Umar teremsha sauti yako kidogo wakana yakulu na alikuwa akisema sallallahu alayhi wasallam aljahiru bilqur'ani kaljahiri bisadaqati yule ambaye anadhihirisha Qur'ani ni kama yule ambaye anadhihirisha sadaka yake walmusirru bilqurani na yule ambaye anasoma Qurani kwa siri kivyake vyake hamsikilizishi mwingine kalmusirri bisadaqa ni kama yule ambaye ameficha sadaka yake wakati anapoitoa hapa kuna masala ambayo Sheikh Muhammad Bazamul katika kuyasherehesha maneno haya anatueleza kwamba almas'alatu alula Masala ya kwanza anna alqira'ata fi salati al-layli yusannu fiha raf'u as-sauti ahyanan wal israru ahyanan ya kwamba kisomo cha swala za usiku imesuniwa ndani yake kunyanyua sauti wakati mwingine na wakati mwingine kusoma kwa nini kusoma kwa siri akasema wa anna al-afdala fi qira'ati salati al-layli huwa at baina al-israri wa baina al-jahri na bora zaidi katika kisomo cha swala za usiku ni kuwa kati na kati kati ya kudhihirisha kusoma kwa, kwa, kwa, kwa dhahiri na kusoma kwa nini kwa siri yani isiwe kwa siri sana wala isiwe ni kwa dhahiri sana وهذا يدل عليه سيرته صلى الله عليه wasallam na haya yanaonyeshwa na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam faqad kana taratan yusirru wa taratan yajhar mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa akisoma kwa siri na wakati mwingine alikuwa akisoma kwa dhahiri wa kana idha kana fil baiti na alikuwa sallallahu alayhi wasallam pindi anapokuwa katika nyumba yasma'u qira'atahu man fil hujrati yule ambaye yuko katika kile chumba cha mtume basi anasikia kisomo cha mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana rubbama rafa'a sautahu akthara min dhalik na wakati mwingine alikuwa akinyanyua sauti yake zaidi ya hapo hatta yasma'ahu man kana ala arishihi mpaka anamsikia yule ambaye aliyoko nje ya nini ya, ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam wadalilu ala anna hadha huwa al na dalili ya kwamba hivi ndivyo bora atawasut yani kusoma kati na kati isiwe wadhihirisha sana wala isiwe wateremsha sauti sana قوله صلى الله alaihi wasallam ni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Omar radhiallahu anhu ikhfid min sautika shay'an teremsha sauti yako kitu kidogo usipandishe sana iteremshe kidogo sauti yako fadalla dhalika ala anna at-tawassuta fi al-qira'ati fi salati al-layli huwa al-afdal ikaonyesha kwamba kusoma kati na kati kisomo si cha dhahiri sana wala si cha siri sana kati na kati ikaonyesha kwamba hivyo ndivyo bora zaidi katika swala za nini swala za usiku fa in asarra jaza ikiwa mtu atasoma kwa siri itakuwa imefaa wa in rafa'a wa jahara jaza na vile vile akinyanyua sauti yake akasoma kwa dhahiri pia itakuwa imefaa katika sheria wala hakuna makosa walakin atawassuta huwa al-afdal lakini kusoma kati na kati ndivyo ilivyo bora kama vile alivyomwambia Abubakar nyanyua sauti yako kidogo na huku akamwambia Umar teremsha sauti yako kidogo inamaanisha usome kati kati na kati haya ni masala ya kwanza kisha masala ya pili ni katika hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoisema katika mlango huu ambao ameutaja Sheikh Alban rahimahullah aljahiru bilquran yule ambaye anadhihirisha Qur'an kaljahiri bisadaqa ni kama yule ambaye anadhihirisha sadaka yake walmusirru bilqurani kalmusirri bisadaqa na yule ambaye anatoa an, an, an, anasoma kwa siri Qur'ani yake ni kama yule ambaye ameficha sadaka yake. Shekhe hapa amenukul maneno ya Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, maneno ya huyu imam wa hadithi Sheikh Tirmidhi amenukulu maana ya hadithi hii akisema nini, wa maana hadha alhadith, na maana ya hadithi hii ni kwamba almusirru bilqurani afdalu min almujhir bihi mwenye kusoma Qur'ani kwa siri ni bora kuliko yule ambaye ana anadhihirisha ile Qur'ani yake lianna sadaqata sirri afdal inda ahli alilm min sadaqati alaniya kwa sababu sadaka ya siri ni bora ahlul ilmu wanasema hivi sadaka ya siri ni bora kuliko ile sadaka ambayo unaitoa kwa nini kwa dhahiri kwa hiyo wakati mtu unapotoa sadaka yako jaribu uwe unaitoa kisiri isiwe unaitoa kidhahiri japokuwa pia kuitoa kidhahiri hakukatazwa na sheria akasema Sheikh wa inma maana hadha inda ahli alilm na maana ya hii kwa watu wa elimu likai ya'mana ar min al ili mtu apate kusalimika na kule kujiona kwamba mimi nasoma sana mimi natoa sadaka sana eh? mtu atasalimika kule kuitoa kwa siri ni uzuri zaidi kuliko kutoa kwa nini kwa dhahiri kwa sababu gani shekhe anasema kwa sababu utasalimika na kule kujiona ile riaa kupata umaarufu unaona sasa hivyo ndivyo ambavyo imeelezwa katika fadhila au katika yani sababu ya mtu kutoa sadaka yake kwa siri. Akasema lianna alladhi yusirru al'amala la yakhafu alayhi al'ujub ma yakhafu alayhi min alaniyatihi, yule ambaye anadhihirisha amali yake, basi katika hiyo amali haiogopewi kwamba au haogopewi kwamba atakuwa na kile kitu kinaitwa kujiona sababu ukidhihirisha kuna kitu kinaweza kukujia katika katika uh, nia yako katika moyo wako kule kujiona kama vile mtu akitoa kwa siri na kwamba haogopei kwamba atakuwa katika hiyo sifa ya nini ya kujiona kwa sababu hakuna mtu aliyokuona ni wewe mwenyewe tu umepeleka sadaka yako kwa yule anayehusika ukampatia bila yeyote kujua kwa hiyo inamaanisha kwamba mtu akitoa kwa dhahiri zaidi anaweza kuwa na wasiwasi ya kwamba hapa labda watu wameniona, watu wamefanya hivi na hivi, kuliko kule kutoa kwa nini kwa siri. Sheikh Muhammad Bazamuli katika maneno haya anasema fafihi bayanu, kuna ubainifu anna al-israra bil-Qur'ani afdal, ya kwamba kusoma Qur'ani kwa siri ukajisikilizisha mwenyewe ni bora zaidi, kama anna al-israra bisadaqati afdal, kama vile mtu kutoa sadaka yake kwa siri ni bora waqala alulama na vile vile wamesema wanaozuoni idha amana riya ikiwa huyo mtu ataaminika na riya ya kwamba hato haitomsababisha kuwa na riya katika kule kufanya kwa kwa dhahiri wa kana aljahru bisadaqati khairun ikawa kule kuitoa sadaka yake kwa dhahiri ni khairi fa innal muslima hakika ya muislamu la mania an yajhara bisadaqa hakuna makatazo mtu kudhihirisha sadaka yake lakini utaangalia je nikidhihirisha huku nitaaminika na mambo ya riaa nitaaminika na mambo ya kujiona ikiwa utaaminika na mambo ya kujiona ya kwamba haitokujia katika katika akili yako au katika moyo wako ile ria au shuhura ha? basi unaweza ukaitoa sadaka yako kwa kwa dhahiri wa kana ikhfa'uha afdal lakini mashekhe wanasema kuificha sadaka ni bora zaidi liannaha takunu ab'ad ani riya suma kwa sababu hiyo itakuwa mbali na ile riya na kule kutaka kujulikana wa akthar thawaba na vile vile kutoa sadaka kwa siri ina thawabu nyingi zaidi kuliko kule kudhihirisha Allah asema wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum mkizificha na mkawapatia wale wahusika ambao ni mafakiri basi hiyo ni bora kwenu nyinyi wa yukaffiru ankum min sayiatikum, na Allah atawasameheni madhambi yenu. Kwa hiyo katika hii hadithi imekusudiwa kwamba kule kusoma kisomo chako cha Qur'ani wakati unaposwali usiku ni bora ukasoma katika nini, katika hali ya kuwa mtu asije akakusikia, niwe ni siri yako wewe, baina yako na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, Allah tabaraka wa Ta'ala أتجعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين